Eta astero bezala bain ba, bat eh, gai ekartzen dizkizuegu gure lehenengo gaia mundu batek antolatzen duen eskubideen aldeko alegina gatazkan dauden herrialdeetan foroa izango da foro hori azaroako geita sei eta hogeita zazpian ospatuko da Donostian eta Fernando Bakerizorekin hitz aukera izango dugu bera mundu bateko kidea da eta foro honetako antolatzaileetako bat. Bestetik mumia abu jamalen nauzia ekarriko dugu saio honetara, horretarako eguzki bideoak ekin itzein behar dugu, e, mumia bu jamalen espetxeraketaren nogeita garren urtemuga dela eta berarekiko elkartasuna dirazteko eta bere askatasuna eskatzeko kanpaina bat antolatzen ari da mundu mailan eta eguzki bideoak esaten digutena beraien aldetik In Prison My World Life dokumentalaren ekoizpena egin dute gaztelaniaz, euskeraz eta katalanezko azpitituloekin Ten cuidado con ese eta azkenik ba, gure korrespontxala izango dugu gaurkoan Bruselako korrespontxalari tokatzen zaio oierri eta ez daukagu Bruselan baizik eta hemen Euskal Herrian eta ziurrenik ba, hemen estudiotan, antxete erratiko estudiotan izango dugula hori ba, saioaren amaiera aldera izango da el du nasturina tu sistema, el imperialismo, Cuba, Palestina. Mundu hotxak entzuten ari zarete bera Santxeta, Txapa eta Zintzilik irratietan kooperazioa eta internazionalismoa eta esaten dizuen bezala ba, gure lendabiziko gaia mundu batekin e, elkarrizketa izango da esaten nizuen e, foro antolatzen dutela zaroak hogeita sei eta hogeita zazpian eta Fernando Bakerizorekin itzeingo dugu rengo minutetan horreta hitz egiteko esan barra dugu gaztelerazko elkarrizketa bat izango dela baina hori bai elkarrizketa amaitzerakoan balabur pentso bat e, egingo dugu euskeratuz berak kontatzen diguna beraz e, segituan e, Fernando Bakerizorekin hitz egiten dugu bakoitzak. Herri mugimenduaren irratzaioa. Hauzu mediak ekoiztutako emankizuna. Bueno, pues hoy con nosotros tenemos a Fernando Vaquerizo, miembro de la ONG Mundubat. Arracha el Fernando. Arracha el Y bueno, vamos a hablar de, una actividad eh, que organizáis eh, pues esta semana mismo, los días 26 y 27, pero me decías ahora mismo que algunos días más eh, también, y la habéis denominado Nuevas miradas a los países en conflicto en su lucha por la paz y los derechos humanos. Se va a celebrar en, Donosti y vais a tener, pues si no me equivoco, bastantes ponentes hablando de realidades de diferentes países. Eh, sí, mira, el acto más fuerte, el acto central, vamos a decir, es el foro del 26 y 27, que se titula, como has comentado tú, Nos miradas a los países en conflicto, en su lucha por la paz y los derechos humanos, y eh, en el cual habrá ponentes del Sáhara, del Salvador, de Colombia, de Palestina, de Chiapas, de Honduras, de Guatemala, de Bolivia incluso. Entonces, tratando sobre todo tres temas, tres temas que son el derecho a la tierra y el territorio, las transnacionales y el conflicto y eh, una mirada a los conflictos desde el punto de vista de las soluciones, ¿no? es decir, eh, el sábado a la tarde, por ejemplo, hablaríamos eh, de cómo otros países han solucionado o están solucionando los conflictos en los que viven, Hablaríamos concretamente, en este caso, un país como El Salvador, en el cual, después de una larga guerra civil, eh, se firma un acuerdo de paz, cómo se ha estado haciendo la paz, cómo se hacen las paces también, y cómo después de una serie de años lo que fue la antigua guerrilla, el Frente Farabundo Martí, Liberación Nacional, entra en el gobierno por eh, la vía de, las urnas. Y por otro lado estaría Piedad Córdoba, que es una ex senadora colombiana, que está en contacto con las FARC para la liberación de los secuestrados por las FARC y eh, un poco, eh, digamos, los contactos que se tiene con el gobierno para ir creando esas condiciones para, la paz en Colombia. Eso sería el sábado, estos tres temas que os acabo de comentar, eh, ya os, os, repito así rápidamente. El primero, derecho a la tierra y al territorio. El segundo, el tema de las multinacionales del conflicto, el, tercero, el tema de los conflictos, cómo solucionarlos, y luego el cuarto que haremos el domingo sería el feminicidio, un conflicto acallado. Tendríamos dos partes en esta, esta mesa, por un lado sería desde el punto de vista de Mesoamérica y por otro lado sería desde el punto de vista de región andina. Serían un poco los puntos a tocar que haríamos en el, en el foro. Y vemos, bueno, eh, en este programa hacemos eh, un seguimiento de, las diferentes delegaciones que, tenéis de, de Mundubat. Semana tras semana hablamos con gente que está en diferentes países y vemos pues que, esos temas que vais a tratar eh, este fin de semana son al fin y al cabo los temas que estáis trabajando en el día a día en los diferentes países en los que estáis, ¿verdad? Claro, eh, no podemos, lógicamente, no podemos eh, hacer sensibilización y al desarrollo en Euskadi, en Euskal Herria, ¿no? sin eh, tener en cuenta qué es lo que hacemos en cooperación, o sea, no podemos desligarlos. En cooperación estamos en países en conflicto, aquí trataremos el tema de, países en conflicto y trataremos desde el punto de vista de lo, los que, de lo que trabajamos allá, ¿no? Pues derecho a la tierra, de nuestro territorio, los derechos humanos, el tema de género, el tema de la soberanía alimentaria, que en este caso ha quedado un poco más así, tocado de, del ala en este sentido, pero algo se toca con el tema del derecho al territorio. Bueno, de una u otra manera, claro, ¿no? Y aquí ya cuando, cuando he mencionado los países, pues efectivamente, ¿no? O sea, no es, eh, la gente que va a venir en buena parte son contrapartes nuestras o sin ser contrapartes nuestras es gente muy amiga con la cual venimos trabajando desde hace años ya, ¿no? Mm, Has mencionado alguna de esas eh, organizaciones que, van a estar presentes en, Donosti. ¿Nos puedes igual eh, pues contar de alguna más que vaya a estar? Sí, bueno, mira, eh, te voy a contar, mm, bueno, por no contarte todas, porque esto va a ser un poco largo, pero así hay alguna, pues por ejemplo va a estar Brahinda Ham. Brahinda Ham es miembro de la Asociación de Saharauis Víctimas de Derechos Humanos. Es una persona que vive en los territorios ocupados y es una persona que hace dos años quisimos traerle un foro y justo antes de venir aquí, ya prácticamente cuando estaba, como quien dice, cogiendo la avión, lo detuvieron, es uno de los siete que detuvieron, y este año, pues eh, dos años después, lo, vamos a tener, ¿no? Eh, ese sería uno de, pues por ejemplo, el tema del Sáhara. Estaríamos hablando también de Lourdes Palacios, que es, eh, que es miembro del Parlamento eh, salvadoreño, es diputada del FMLN, y es una persona que hace ya 20 años estuvo en la guerrilla del FMLN, que firmó la paz, fue una de las firmantes de la paz, y que en la actualidad está en el Parlamento y, bueno, pues eh, es una de las ponentes de la Ley de Soberanía Alimentaria del Salvador. Estaríamos hablando de Piaz Córdoba, que ya he comentado antes qué es lo que hace, estaríamos hablando de Enrique, Corrales, que aunque no está en el foro, está en una de las conferencias anteriores, que es director de la Torriello de Guatemala, que es una ONG que se dedica sobre todo a, trabajar con los desmovilizados de Guatemala 20 años después, sigue trabajando estaríamos hablando de Sana, que es una mujer de la WC de Palestina, de una organización de mujeres de Palestina, que va a contar un poco desde el punto de vista de las mujeres también eh, cuál es el problema de la tierra y el territorio en, Palestina, ¿no? Y el problema que tienen con los israelíes. Muchas veces oímos hablar solo a los hombres. En este caso, pues sería un poco hablar también a, las mujeres de, este tema, ¿no? Estaríamos hablando del frente, de feministas en resistencia, que es una parte del frente contra el golpe de Estado en Honduras, o no sé, está viendo ahora, por ejemplo, eh, del sector de mujeres de Guatemala, que también está, gente de la otra campaña de, Chiapas, ¿no? pues como es eh, Concepción Suárez, que bueno, pues de una u otra manera lo que vienen a dar es eso, ¿no? Es decir, eh, organizaciones que vienen a hablar de su día a día y cuál es su trabajo y su tarea continua y constante allá y vienen a explicarlo primero entre la misma gente del sur, que muchas veces no se conoce, pero que vienen a explicarlo, vienen a decir cuáles son las soluciones, no tanto los problemas que también, pero muchas veces soluciones que ellos han ido poniendo en marcha, ¿no? A veces con mayor y a veces con menor éxito, pero siempre desde el punto de vista de mm, nosotros aportamos, no estamos quejándonos, esperándonos a que venga alguien de fuera a decirnos cómo se hace, no, nosotros, nosotras aportamos, queremos solucionar y estas son nuestras soluciones. Si sí, mm. vale, perfecto, si no, pues sepan que ahí hay una, hay una posibilidad, ¿no? Y desde ese punto lo hacemos. Eso con respecto al sur y con respecto al norte, que pensamos que muchas veces lo sabemos todo, pues también nos conviene eh, ver lo que ha hecho otra gente que ha caminado antes que nosotros, que ha caminado antes que nosotros, pues muchas veces los caminos, el camino que estamos empezando a caminar aquí ahora, ¿no? Y ver qué ha hecho, no tanto para copiarles o para decir si lo han hecho bien o mal, sino para saber cuál es esa experiencia y ya veremos eh, si nos sirve o no, pero por lo menos saberlo, que es imposible, es importante. Eso te iba a comentar. Nosotros eh, semana tras semana, pues hablando con las personas de Mundubat, creo que, mm, que nos aporta siempre el hecho de, saber cómo se están haciendo las cosas en otros sitios, pues a la hora de, trabajar aquí también. Y además en este caso, no sé si es coincidencia o no, pero en Euskal Herria también se supone que vamos hacia una resolución de un conflicto y no sé, pues eso, no sé si ha sido una coincidencia eh, el tema de, estas eh, conferencias o, va un poco en ese sentido de aportar eh, desde, desde el sur pues a, este rincón del norte. No, coincidencia no ha sido, ¿no? Porque, a ver, lo que sí que teníamos claro es que queríamos expresar un poco toda la situación de que está haciendo eh, el sur con el tema de países en conflicto, cuál es el posicionamiento y esas cosas de lo que estaba pasando en el sur. Y una vez que se dio lo que se ha dado en Euskadi, por suerte, pues en estos momentos eh, nos ha servido muy bien para decir, ¿y por qué no lo enlazamos? No? ¿Por qué no lo enlazamos? ¿Por qué no agarramos lo que ha pasado en esos países y nos sirve de, mm, de, guía, no tanto de guía, pero sí decir, pues está pasando eso en nuestros países que pasó hace 20 años, por ejemplo, en, en, el, en Centroamérica, y a lo mejor nos tienen algo que contar, ¿no? Escuchémosles. Por otro lado, ellos están encantados también, esto dicho sea de paso, cuando, cuando estás hablando con, con estas personas, de decir qué es lo que está pasando en Euskadi, ¿no? porque es importante para ellos también. Decir, eh, no nos tenemos que olvidar que Euskadi, que es un país muy chiquito, muy chiquito, que tiene dos millones y medio, tres millones de habitantes, que muchas veces es la, no nos olvidemos que es la mitad de Bogotá, no es más, no somos más. Sin embargo, en la solidaridad es un país importante, es un país que ha dado mucha gente solidaria, muchos brigadistas, mucho, mucha gente que ha ido a, a, todos lados a aportar la solidaridad que tenemos, que, que la tenemos ahí, pues de repente, eh, de una u otra manera, también no solo vamos a aportar, sino queremos aprender de lo que han hecho en otros lados. Y la gente quiere saber lo que pasa aquí. Entonces, en ese sentido también, cuando nosotros planteábamos esto, nos decían también, pero cuéntenos ustedes también. O sea, no solo les venimos a contar, sino además queremos que nos cuenten. ¿no? Y para eso también lo que tenemos posterior al foro eh, es un montón de conferencias en las cuales estas personas lo van a dar, pero también quieren interactuar con movimientos sociales de aquí, ¿no? Entonces tenemos montadas, creo que son 12 conferencias en la semana posterior por distintos pueblos de, de Euskal Herria, ¿no? Y entonces lo que queremos plantear es eso, ¿no? Es decir, pues desde Amurrio hasta Basauri, pasando por Guecho, por Usurbil o por Irún, eh, entre otros, pues que, la gente no solo escuche, sino además digan, eh, y aquí está pasando esto, Y es importante que, hagamos esa, esa interacción, es muy importante. Pues Fernando, no sé si quieres añadir alguna otra cosa nos Pues sí, simplemente, simplemente comentarles que el foro empieza el día 26 a las <laughs> nueve y media, hago un poco de publicidad más allá y que les esperamos a, todas las personas. Que, ahí estaremos y que va a ser muy interesante. Creemos que, que, hemos montado un foro muy bonito. Mal está que lo diga yo, pero creemos que ha salido bastante interesante y que puede ser eh, muy bonito escuchar gente de otros lados eh, hablando sobre lo que ellos pasaron y quizás lo que vamos a tener que pasar nosotros ahora. Pues Fernando Vaquerizo, miembro de Mundubat, eh, mi Esker, por estar con nosotros y hasta la próxima. Eh, Suri, mi Esker, el arte. Eh, Herri mugimenduaren hausu mediak ekoiztutako emankizuna. Ba, Fernando Bakerizorekin hitz egiten genuen mundu bateko kideak eskubiden aldeko alegina gatazkan dauden herrialdeetan foroa aurkeztu digu eta Donostian nospatuko da azaroak hogeita sei eta hogeita zazpian eta bertan mundu osoko hainbat eragiletako kideak egongo dira besteak beste El Salvador, Kolombia eta Saharako herritarrak. Herrialde horietan mundu batek hainbat proiektu ditu eta etortzen diren pertsonak gobernuz kanpoko erakunde honen kolaboratzaileak diren mugimenduetako partaideak dira. Asko daukau ikasteko herriei horien esperientziatik Fernandoren iritziz eta arazoak kontatzera baino martxan jartzen ari dituzten konponbideak konpartitzera datostela esan digu. Euskal Herrian gatazka konpontzeko ateak ireki direnean har interesgarriagoa izan daitezke foran entzungo diren ponentziak hainbat idei eta gogo eta bultzatu ahal dituztelako. Bestetik datosteen pertsonak interesatua daude ere Euskal Herriko egoeran eta eztabaida bultzatzeko asmoz, fororen urrengo astean hainbat herrietan egongo dira mundu bateko kideak eta beraien gonbidatuak esperientziak konpartitzeko asmoz. Beraz, eh, azaroak hogeita sei eta hogeita zazpian, ba, mundu bat e, eh, gobernuzkanpoko erakundeak antolatzen duen e, foro hau izango duzute donostian, eta esan bezala, ba, urrengo astean, hainbat herrietan, ba, hainbat ekimen, hainbat itzaldi, eta mai inguru, ba, gatazkak nola konpontzen diren, eskubide, giza eskubideen inguruan aritzeko, eta informazio gehiagorako, ba, mundu baten web horria eh, behiratu dezakezute mundubat.org.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 Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante la palabra precisa, la sonrisa perfecta, Ojalá pase algo que te borra de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve.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 Mumia abu jamal afroamerikar afro ekintzailea eta kazetaria da, Pantera Beltza alderdiko kide izan zen gazte-gaztetatik eta Filadelfiako poliziaren arrazakeria eta indarkeria salatzegatik ospetsua izan zen. Ah, Mila bederatzi laro batean, eh, edo lagro batetik Pensilvaniako espetxean dago Daniel Follner polizia hiltzea egotzita, eta esaten digutenez, ba munduan dagoen eh, preso politiko zarrena edo urte gehien daramana kartzelan, zeren eh, aurten hogeita mar urte beteko dira ba, mumia abu jamal espetxeratu zutenetik. Eta espetxeratze honen hogeita margarren urte muga dela eta ba, berarekiko elkartasuna adirazeko eta bere askatasuna aldarrikatzeko hainbat ekimen antolatzen ari dira mundu mailan eta hoien artean ba, eguzki bideoak In Prison My World Life dokumentalaren ekoizpena egin du gaztelaniaz, euskeraz eta katalanez eta eguzki bideoakeko kide batekin hitz egingo dugu ba, jarraian. I don't turn on radio, cause You know, when your hand was down on my dick, it felt quite amazing. And now that that is all over, all we've got is the silence. In the death car, we're alive. In the death car. esan bezala, telefonoren bestaldean eguzki bideoakeko kide bat daukagu, arratsalde hon, erea? Eta bueno, esaten genuen, ba gaurkoan eh, mumia, abu, jamalen inguruan eh, hitzein e, dugula, zuek e, eh, baberari buruzko dokumentalaren ba, ekoizpen bat egin duzute, baina horretaz hitz egin baino lehen, ba, kaso ez dago soberan hitz egitea pixkatxo bat, ba, pertsonai honen inguruan, akaso gure entzuletako batzuk, e, ba, igual ez dutelako esagutzen. Bale, ba, bueno, mumia, bueno, e, dokumental honen ekoizpenaren arrazoia, bada, e, datorren abenduaren bederatzean, e, justu mumia atxilotu zutelako hogeita mar urte beteko direla. E, mumia atxilotu zuten, bera e, pantera beltza eta bere, berak bere burua izan datzen duen bezala, e, kasetari erradikala zen, Filadelfian bizizena, eta duela hogeita mar urte, E, bera, taksi bat kiretan zuen bitartean, e, polizia txuri eta eta pertsona bezbaten arteko liskarra ikusi zuen, Bera, mm, ba, laguntzera gerturatu zen, ohartu zelako, ba, lizkarran zegoen pertsona, beste pertsona, polizia etzena, bera nahia zela, eta, bueno, horren ondorioz, polizia bat e, hilda geratu zen, gertatu zen, ez? E, mumia, zidatik, e, bueno, errutza tartu zuten, eta, ba, eriotze gorra ezarri zioten. Hmm. Bera, kasiera zidatik, e, izan du, bera, etxela izan, e, da elketarren Eta, bueno, bere nolait, bere inusentzia eta defendatu izan ditu hasiera hasieratik. E, eriotzaren korridorean dago ordutik, iaia hogeita marrute beteko dira oreintxe bertan, baina bueno, oso argi dago bera salatzeko eta eriotz zigorrori jartzeko erabili ziren argudio eta froga guztiak bueno, ba, bintzat kezka hainbat eh, pila da eramaten gaituztela, ezta? Mm. dokumentalan argita garbi ikusiko duzue, e, nundi, ba, kon, e, froga kor horien argudioak eta nundik ignorakoaz, e, nola e, poliziak esuatari faltsuatu kontratatu zituen e, baiketara joateko mumia salatzeko eta hori guztia. Eta, bueno, benetazko kontua zer da, zer solatu salatu zuten mumia, ezta? Bueno, ba, mumia kazetari erradikala bezalako, e, eh, momentuan Filadelfian eta larrogei garren abarkadan estatu batuetan bizitziren konflikte sozial eta, eta razialen e, bozera, bueno, eh, horien e, ematen zuelako eta horiei bide ematen zuelako, ez eta nola da, bai, bueno, ba, ba, pertsona politiko hori eta kasetaritza e, mota hori ere e, ba, kondenatu nahi zutelako, ez da? E, esan dezakegu, ba, mumia badela estatu batuetako, bueno, ba, iaia preso politikorik urte gehien, gartzelan urte gehien preso politikoa, eta, bueno, hori xeola pizkate bat. Bai, aipatzen zenuen, hogeita urte beteko direla, e, ba, mumia kartzelan dagoela, denbora honetan, hainbat e, elkartasun egon dira, esan nahi dut ez da, orain lenda bizikoa hogeita marrurte betetzen direlako, baizik eta da, etengabean, ba, hainbat e, pertsona mugimendu sozial eta bar, e, elkartasuna adierazi diotela eta salatu dutela egoera, hau ez da? Bai, bai, bai. Ez, ez, esan dezakegu mumiak izan dituela hainbat eta hainbat hori elkartasun adierazten mundu osoan zehar eta hainbat eta hainbat urteetan zehar, ezta? Bera atxilotu ondoren, e, bai lizkar diak sortu ziren, baina laro gehieta margarren amarkadan esan dezakegu, eta, bueno, Europan mentzat, e, eh, mumiaren askatasunaren aldeko e, elkartasun talde, agunitz eta haunitz sortu zirela, eta, bueno, horietako bat, hain zuzen ere, mumiaren lagunat euskal herrian, horiekin batera, ba, bueno, ba, interesa izan dugu, eta, eta bueno, animatu gara, ba, dokumentala den ekoizpena egitera. Hori, galdetu barri zuen, zergatikan eh, animatzen zarete, ba, ekimen honetan e, eh, part hartzera zer bultzatzen dizue, ba, bideo horren ekoizpena egitera? Bueno, ba, ba jakinen duzuenez, eguzki bideoak eh, talde, eta, bueno, kolektibo metaktibista bat da, bere barrean olako banatzaile e, dokumental politikoen banatzaile bat daukagu eta bueno, beti ere gure gure lana eta gure lanaren zentzua izaten da gure gure inguruan e, eraldatzen lagunduko duten materialak ekoiztea, e, material kritikoi argi ematea, eta behintzat ba, ba, kapitalismoa <laughs> baitan jartzen duten gauzak ere hor maiganean jartzea, ezta? eta argitaratzea e, dokumentala gueldu zitzaigun, e, mumiaren, e, e, laguna, e, barkatu, Euskal Herrian mumiaren elkartasun taldearekin, ba, beraien eskutik jaso genuen, harremanetan ibili ginen, e, euskaratu dugu, e, beraien laguntzarekin, beraiek euskaratu dute, eta guk e, euskarazko azpikituloak jarri dizkiogu dokumentalari, baita e, katalanezkoak eta, bueno, e, gaztelanezkoak ere moldatu, Eta, bueno, ba, zer gaitik, ba, bueno, ba, guretzat oso garrantzitsua delako, gure lanean, olako materialei argi ematea, eta, eta bueno, eta bide ematea, ba, bertan kontatzen diren historioi. Eta, bueno, eh, esaten zenuen hainbat eh, lekuetan banatzen dituzutela dokumentalak orokorrean, bereziki hau nun arkitu daiteke? Ba, berezitia, behitu, datorren aztean egonen da salgai, justu, aztean zan bidali gudugulakoko da, baina, behitu, lehen, ez dokia izanen da durangoko azoka, guk e, duela ja bost urte durangoko azoka e, bi estan ditugulako, eta, bueno, hori izanen duzu hasieratik salgai, eta gero, o, normalean, gure deugedeak e, salgai egoten diren tokitan. Euskal Herri adibidez, e, bueno, ba, gatazkan, dedete gatazkan bilbon, eh, en, gazteizko zapatenean ere izaten dira, gazteizko zuluan ere izaten dira, donostiako ontzan, e, eta gero taberna taberna askotan egin izan hori dugun bezala, bueno, ba, Euskal Herriko ez dut irure unido, edo tokitan izaten dugula, ba, bai herriko tabernetan, bai, bai beste motatako tabernetan ere bai. Eta, bueno, gero, ez dakit, eh, oso garrantzitu dena gurentzat, bada, gure webunean ezen salgai egonen dela, bueno, datorren aztetik aurrera. Webune berria daukagu duela, bat bi azte, eguzkibideoak.info, eta bertatik eroz daiteke lasai azkire bai. Eta horretaz gain animatzen zenuten e, jendia, mugimendu sozialak, ba, mumia jamalen eh, inguruan edo eh, bere egoera hori salatzen, ba, aprobetsatzen hogeita marrurte beteko direla preso dagoela, ezta? da? Bai, e, gure aldetik, e, abenduaren bederatzean, ba, bueno, ba, urte muga hori denez, edo delako urte, urte muga hori denez, ba, beste batzuetan egin ez dugun bezala, global screening bat, edo, bueno, e, globala egitera animatzen dugu. Hain zuzen ere Euskal Herrian eta Estatuan ere bai. E, zein da horren zentzua, bueno, ba, gure, animatzen dugu jendea, ba, gure dokumentala hartzera e, eta emanaldi bat antolatzea. Berri zaigu, e, zein tokitan den, e, bai, gaztetxe batean, bai kalean, bai ateneo batean, bai kulturetxe batean, berdin zaigu. Gure baldintza horrelako gauzetarako gure baldintza bakarra izaten da, zarrerari kobratu beharrez izatea. Hori da kontu bakarra, baina animatzen dugu, ba, ez dakit, abenduaren bederatzi inguruko data hortan, ez duz izan behar bakarrik abenduaren bederatzen, bueno, ba, dokumentalaren emanaldi bat egitea, ba hola emanaldia egin bitartean ba mumiaren egoeraren inguruan eztabaidatzeko preso politikoen inguruan eztabaidatzeko e, estatu batuetan eta europan ere bizi dugun egoera eztabaidatzeko eta bueno hainbat eta hainbat gauza Ba, nerea, ez dakit eh, zerbait gehiago gehitu nahi duzun, bueno, ez dakit, hola esan gira, bo? Mm, Egoera daziko dugu berrire fetxa hori, abenduak bederatzi eta horren inguruko badatetan, deialdi hori egiten dugula, guk ere baino labait gehitzen gera deialdi horretara, ba, bideo hori zabaltzea eta horren inguruko salaketa egitea. Ba, bueno. Nerea, bami esker, gurean egoteagatik eta beste bat arte. Bale, zuei, gazaukara bat. Mumia Abu Jamal beraz eh, karrine nahi genuen saio honetara, hogeita urte beteko dira abenduaren bederatzean e, eh, bera espetxean dagoela, eta hemenikan ba, elkartasuna eta ere ba, eguzki bideoak e, eh, kokideak esaten zigun bezala, egoera hau animatu nahi zaituztegu. Música Mundu hotxak entzuten nari zarete antxeta txapa eta zintzilik irratietan kooperazioa eta internazionalismoa. Musika pixka batekin usten zaituzte turrengo minutuetan eta jarraian hemen izango dugu oier. Gure Bruselako korrespontxala gaur e, ba, Bruselan ez dagoela, hemen dago Euskal Herrian eta gure estudiotan izango dugu. irratzaioa. Ausu mediak ekoiztutako emankizuna. emankizuna. Ba mundu hotxak entzuten ari zarete eta gure azken e, txampan sartzen gera horretarako ba, gure Bruselako korrespontxala dugu hemen gurekin, gaina hemen estudian daukagu, arratzaldeon, oier? Ja, arratzaldeon. Eta lendabiziko kontua da, ez dela oso serioa Bruselako korrespontxala hemen e, egotia estudioan. Na, ni berez ez naiz oso serioa orduan, eh, zure autuaren errore. Bueno, espero dut e, ekartzen diguzun gaia serioa izatea, da bintzat e, edukitza zero zer kontatzeko, zeren badituzu hogei minutu bueno, zure laguntzarekin, ez? Bai, bai, laguntzarekin izango da, eta okerrez banago, Finlandia aldera eramango gaituzu, Bruselatik, e, ba, Europa osoa nola bai kontrolatu daitekelako. Bai, bai, bai, hori da Bruselak daukan bertuten agusenetariko bat, ez? En Europaren erdigunen egoterakoan, dana gutxi gora bera eskura, eskura geratzen nahi zuela. Hombre, ez da bereziki Finlandiaren kasua, ez? Finlandia ipar herrietariko bat da, Normalen lotzen dugu berri nordikoekin, suediarekin, norbegiarekin, eh, harremanak ditu, hainbat eh, maila ezberdinetan eta berezik gero ba, kulturalkin hasirik dauden eh, erreferentziak eh, erreferentziak direlako, baina bai. Eta Finlandia da hoietako herri bat nahiko mitifikatua dagoena, nik uste, ez? Bai, ez bai. dakit, bai. igual acaso eh, mitifikazio horrentzako arrazoia badaude? Esan daiteke, baietz, e, eh, objetiboki badaudela elementu batzuk ez, Finlandia nahiko herri berez egiten dutenak. Lehenengoa da, disgregatzea. Hau da, Finlandia naiz eta lotzen dugu Norvegia eta Suediarekin, en, ez zuek ez Norueguek ez dute oso propietzatu lartzen. Lehenengo elementu diferentziala, hizkuntza izkuntza bera da. Bertan hitz egiten den eh, hizkuntza Finlandiara da. <laughs> Baina Finlandiarra ez da eh, jatorri eh, e, zuekoa, Noruegoa, holandesa edo flamenkoa bezala, ez, dau, ez eh, erro berbera. De hecho, en, bai sonoridadean eta idazteko moduan eh, nahiko, nahiko ezberdina da. Da hizkuntza bat gurea bezalakoa, indoeuropearen aurretika, aurretikoa. Eta baditu elementu batzuk bai interesgarrek direnak, ba da normalean eh, estadistiketan agertzen da munduko herri demokratikoena bezala. Hau da, bai, ongizat garapenean, ez, ba, e, bereziki eskuntzan eta eta osasun gintzan e, aurreratu, herri aurreratuen etariko baten emaian agertzen da, korrupzioa ipatzen da beste kasu batzuetan, ez, e, korrupzioa presidente 0 baten mailan e, kokatu daiteke eta egia da, inkluso e, oinarri oinarriko ez herritar xumeekin eta harremanean zaudenean percepzio publikoa oso txarra dela, ez? Hau da hemen dagoen e, berezkotasun hori, ez? inteligentzia lotzeko en, impostuak ebaditzeko gaitasunarekin, <laughs> ia kulturala, ez bezala ulertu dezakeguna, han sozialki oso gaizki ikusia dagoen, eh, dagoen zerbait Ziren eroso sentituko ordu hemen dikan? Bueno, gero ez txarrera da agoitzen gara errez. <laughs> Onak eskatzen dizunean areta gutxiago. Baina bai, oso zaguna da gero bereziki, ba, biar, zoi, biar, bueno, ezberdinak daude, baina mundu mailan eh, oso zaguna da lehenengo. Ba, oso herri txikia izanik, Naiz eta edaduran oso estatua handia daukan, eguneko irurogeia, e, eh, mendiak eta lakuak dira. Eta iparraldea e, urtean e, ia bosti jabetez, da, ze temperatura jaisten dira berrogei gradu zero aspira. Hain txikia izanik munduko amarre herria beratzenen artean kokatzen da. Horrek ez du ekarri, ez, e, kompetentziaren logikaren asimilazio propio bat, ze aldi berean kokatzen da, munduko mailako mundu mailako estandaretan lehen postuetan ongizat estatuaren e, bermei dagokinean, hau da, en, kolektibotasunaren zentzu oso, oso indartsua dukate, eta baitu uste ditu historiko batzuk, ez? Ba, izan zian, e, lehenengoak onartzen emakumeen boska, lehenengoak, e, izan zutenak emakumeate parlamentari bezala, aurrekoan aurrekoanan kontatzen zidan, ez? E, e, lagun batek ba, Finlandia dela herri bakarretariko bat, un ministro bat e, trama hartzen aurkitu dezakezun, ez? Lasai lasai asko. Oran baditu elementu batzuk. Neri elementuak beraiek baino, ez? Ze askotan jotzen da Finlandiako eredu hartzera eta gero, ez? Holako meka, aplikazio mekaniko bat egin nahian, ez? Berezik hezkuntzaren eremuan izan ditu oso evaluazio honak, pisa evaluazioetan, pisa dira en, Eh, instituzio internazionaletatik egiten dine balo zego. Hor, Estatu Espainola nahiko gaizki agertzen <laughs> denean Finlandia beti lehen dengon postuetan, ez? Hori da, bai. Eta ikusten duzunean eh, programazio gehienak, ez bakarrik Estatu Espainolean nahi herrealdi gehienetan, ez? E, joaten dira eredu finlandesera. Aber, guk ere egiten dugu, eh? Euskal kurrikuluma begiratzen duzu eta aipatzen diren eredu nagusentariko bat, e, Finlandiarra da. Ez, e, gaitasunen arabera modu transbertsalen antolatzen dene eskuntza eredu bat, eta Nere galdera buruan gehiago zan zergatik. Ez, oda, zerk egiten du horrelako horrelako herri batek e, horrelako estandarrez, e, estandar altuak markatzea, zerk egiten ditu berezi, ez? Eta lehenko justo testu bat irakurtzen ez, en, esaten zuen, da, testu asan tiporen historia kuriosoa da, eta orduan, igual, merezidu, kontatzea. Tipo asan, eh, kronista rock, e, Rolling Stoneseko lako kronista bat, ez? Egiten zituen, la, ba, kontzertua jarraitu, eta gero kritikak egiten zituen. Hortara digatzen, joan zen ikusten, bon, tipuak bereziki blusean, eta horrela ez, egan interesa ez, eta baina bolik-boliki eta rock rola, eta gustatzen hasi zitzaion ez, eta zen ikusten, nola, eh, folk jankearen eh, kasuan, zelango eragin izan zuen ez, eh, teknologia sartzea e, folkaren esparruan. Eta nola ekarpen horrek aldatu zuen, inkluso e, jankiek beraien folklore ulertzeko modua. Hau da, ene hundi batean, e, elektrizitatea sartzearen ondorio bezala ulertzen zuen, e, e, eh, rolaren e, eh, agerpena. Beste mila faktore egon daitezke, berak astartzen zuen, zehazkin nola egiten zuen. Eta iritsi zen esatera, e, testuak izena, izen bura doka, du artefacts have politics. Hau da, ea, en, gauzek politikak egiten dituzten, ez gauzen e, bueno, gure harremanetan eta ondorioak ondorioak dituzten. Eta jartzen zuen adibio bat, igual, zuke, igual ezagutuko duzuna, ez? Ze esaten zuen, en, uste zala berroketan margarren amarkadan edo, ez, estatu batuetan, bueno, Nova Yorken, egon zan, bueno, horrelako mm, urbanismo arduradun batez, oso, eh, hola, handia edo ezagun egin zena gauza eskumu egin zituelako, eta egin artean, eh, montatu zuen, irla batean, eh, autopista, autopista bat. Autopista saltzen zuten ez, ba, komunikazioako betzeko eskusa moduan. Baina zein zan trukoa, e, irlak bi alde zituen, bata pobrea eta bestea beratxa aberatsak ondartza zeukan eta pobreak jendea. Pobretik eh, aberatsera mugitzeko mekanismo nagusi autobusa zen. Eta zer egin zuen tipak autobistan? E, zubiak eraiki eta zubien altura autobus, autobistak, e, autobusak ez pasatzeko moduan e, autobus, autobusak ez pasatzeko moduan ezarri. Ba, horrela lortu zuen modu zeharkako batean ez segregatzea e, komunitate pobreak ondartzarak zitzeko sakan gaitasuna eta begiratzen, eh, horrek e, metafora bat, eh, metafora bat lertu behar du, ez? baina baudela bat elementu, en, ez dituguna kontsideratzen normalean, herrialde baten e, arrakasta aztertzen duguneaz, jotzen dugu, ez? ikusgarria den horretara, ez? baina baudela bat elementu atzean, ikusgarriak ez direnak, eta agian e, eredugarriak izan daitezkenak. Eta Finlandiaren kasuan, ba, zenitzen e, eh, justo kuriosidades, eh, hau, espertzen ez batzutan bidaietan, bakarrik bidaetzen dudalako, <laughs> eta jotzen dut horrelako gauzak irakurtzera. Eta basu den bate, eh, gauza, gauza kurioso. Adibidez, izateko munduko herririk produktiboenetariko bat, e, da, herri, herri bakarretariko bat nik ezagutzen dudana, ez, lotiaren egun ospatzen duena. Lotiaren eguna? Lotiaren eguna. E, e, ospatzen dute egun bat, da, ekainaren hogeta zazpia, nun e, familia bakoitzean ez, eh, premiatzen den, bueno, premiatzen den modu kuriosoan, eh? gehien lo egiten duena. Benetan, <laughs> eh? Egiten dute ere, e, beste, beste, beste egun bat, hau solotua, beste elementu kurioso bat, eta elementu kurioso bat, baina igual estrukturala, ez? Azten zera begiratzen, eta beraien izakeraren parte bezala ulertu aitekena, ez? Eta kasuntan lotua hau inkluso eraikinekin, eta ez? Finlandian daude, e, iru pertsonako zauna bat. Osa, ez dira posmioi biztanle eta milioi terdi zauna dituzte. Ba, beraien <laughs> kultura populararen eh, eh, parte, parte importantea da. Eta kuriosoak dira, eh? Ne horrekoan eh, probatu nuen, probatu nuen <laughs> bat, eta eta dira zentro sozial baten moduko... Bai, pixka bat, e, herrialde arabia erretan eta igual irudikatzen dugun zera hori? Bai, izan diteke gure piztina municipala eta herri e, arabetako nola ditzen dire Ja, bai, ez dakit nola... Horrelako nazketa bat. Da, argazki kuriosoak, ez? egite dituzte normalean, hori, eh, zentroan eta horrela, ez? Eh, Helsinkin eta zentroan. Kan, barnek aldekoan ez duten nazte dituztela. Gero daukatek izton pelea, zeberen simbolo nazional bat da, baina, bueno, mixoak dira, biusirik eh, sartzen dira eta eta espekulazioak zaunen funtzioaren inguruan, ez, eh, <laughs> handiak eta eta nahiko jokosoak izaten dira. Baina, bueno, orokorren kontzeptua da, e, eh, eta Helsingin segregatzen dituzte egunez sexuaren arabera. Azuzua, ba, astelenean da gizunez, gizunentzako da, eta azte ardean emakomentzako. azkena gizunentzako, osteguna emakomentzako. Lehenengo gauza kuriosoa, hori, en, sozializatzeko espazio bezala bertu ditzakegu, baina Finlandiarrak ez dira oso sozialak, Hau da, eh, en zara zaun arabe batean, eta haien artean hitz egiten, eta hartu emanen egoten dira. Finan Finlandian Finan den bako sartzen da, eta bere bolara egoten da. Nazten dute pistinarekin, Oso irudi kurioso izaten da, ez ikusten duzu, en, ze piztinaren erabilen berez egiten dute ere, ez dute eh, horizontalean e, igeri egiten, vertikalean baizik. Hau da, egiten dutena da, uretan ibili. Eta nola indezakete hori? Ba, flotadore batzuekin. <laughs> argazkia oso grafikoa da, oso kuriosoa. Ba, zuk imaginatu ez, e, gehien bat e, jente eltua, eldua, biluzik, jartzutolako flotadore bat garen e, gainean, eta, eta ure, uretan, <laughs> uretan oinez baleude, baleude biltzen dira. Bueno, uste beste elementu atzuk direnak. E, alkolarekin narazo serioak izan dituzte, nahiko herri alkoli, alkolizatu izan da. De hecho, lehizek aplikatu dute hogei garren mendean, eta azkeneko esan dela horren beste urte, imposizio e, eh, publiko ze e, mendean zehar. Eta gaur egun, bila estatuak nola jokatu zuen, en, e, eh, jasarpena ezarri beharren egin zuen esan monopolizatu estatuak. Gaur egun alkolaren gestioa Finlandian monopolio publikoa da hau da, estatua kudeatzen duen eh, sektore bat da. Hau esan zuten, bueno, beraten dugu, ez da zelatik izan behar, hori bai, bintzat hortik ataratzen dirua guke, eh, guk erabiliko dugu. Beste elementu, beste elementu en, kuriosoak. Dago komunitate minoritario bat, zuekoa. En, esaten da, daukatela sistema integratzailerik hoberena, hoberena, arazoekin dituzte eta zergatik lortzen dute integrazio mekanismo horrek ondo funtzionatzea. Bueno, ba, zueko hitz egiten du Finlandian gizarteren uneko bosko maseiak. Ez gehiago. Eta ondoan, zuedia dago. Estatu soberanoa dena eta bere berizkuntza politikak aplikatzen dituena. Orduan, ezin da esan, zuekoa desagertuko litzatekenik baldin eta Finlandian ez da Euskal Herrian bezala ez, Euskal Herrian hitz egiten ez bat da inoen egingo. Bueno, ba, ez da hitz Horrek ez du ekartzen, sistema publikoan eh, eskuntza bikarrietan antolatuta daukatela Finlandia osoan, hautatu ezakezu zein karriera erabiltzen duzun, zuoko eta Finlandiarra, baina oinarriko hezkuntzaren amaieran bi hizkuntzak menperatu behar dituzu. Hau da, herrialdearen uneko lara goeta magoz batek egiten du esfortzua, gainontzeko bostak hitz egiten duen hizkuntza ikasteko. Guretzat, guretzat hemen oso harri da kontu hori. Bai, bai, eta bere gurea ere, eh? <laughs> <laughs> Esplikatzen diezunean. Orduan, pixkat, nora joan nahi dut guzti, guzti honekin. Ba, bertan, en, nik galdetu, galdetzen dien eta en, ulertu dute nola baitere, beraien e, eh, aurrera penaren e, eh, gakoetariko bat izan dela, beraien e, ezintasunen jabetza. Hau da, beraien imperfekzioak asumitzea, eta haiek, beraien izateko moduan integratzea, e, Finlandia izan zane e, eh, Suediaren imperio, oza, Suediaren parte e, eh, Nemertzean mendearen e, erdi aldera arte, uste, mila, mila sortzen da bederatzean, pasatu zen, Rusiaren imperioaren parte izatera, izan zuen estatus autonomiko bat, eta independizatu zen mila betzerun mazazpian. Orduan, zen herri rural bat, E, praktiante analfabetismo eta osondek zituenak, estruktura propio nahiko eskazak zituenak, eta lortu dute, en, laro gehi urteko, laro eta urteko zikloan, bihurtzea urtzea, analfabetismonik ez dagoen herri bat, en, errekurtso ekonomikoetan, mundu maila lehen amaretan artean jartzen dena, eta, eta, eta erreferente bat munduan azken batean, ez, eh, gizarte batek bere izaera osasuntxua mantentzeko standar estandar internazional bezala markatzen dituen helburu horiek e, eh, asetzera. Eta gakoa bere jintzat, en, izan, bo, bintzate eh, niri kontatzen zidatena, marmiagako gongo dira, baina izan da beren, beren, e, beren, eh, beren zubien autopisten, ez, e, ondartzen eta eta pobre hau zuen jabe izatea, hau da, zailtasun guztioiek integratzea, diferentzia guztioiek integratzea. Adibide interesgarri bat da nola erabili duten en, arkitektonikoki adibidez, ez, en, dago nahazia, ez dute saiatu zegoen akentzen, ez, e, e garai errusiaratik zetorren, zetorren e, e erentzia, inkluso suekotik zetorren erentzia, baizik eta integratzen. Eta, eta lortu dute nahiko e, herrialde er, hibridoa, hibridoa generatuz, baina, baina komunitatearen oso zentzu, zentzu potentea, potentea eskuratu duena. Eta nire ustez hori da, igual gako nagusi, nagusenetariko bat hau zergatik diot, ze gero, nahi atentzua ditzen hau, ez, etortzen nahi zinen bueltan nahi ez Euskal herrira ez, e, jotzen dugula, oso irudi, zuzen duzu, idealizatu daukagula herrialde hauena, eta iruditzen zaigula, ez, e, topiko horiek ez direla importatu behar ditugunak, ez, lotzen dugu, e, gizarte osasuntxu bat, e, zibilizatu bat, ez, e, adiaz garbitasunarekin. sea, Euskal Herriak duen e, garbitasun orden eta kontrol maia ez ez da, ulergarria, A ber, Bruselan ziure zetz, baina, baina ez da ere. En, Euskal Herrian dagoen e, zikintasuna kontra esan ekiditeko, ez, eta reglatzeko beharrezkotasuna ez dago beste bat, batzuetan. Eta nik bai? Adibidez hemen, eh, nago pentsatzen irungo kasu konkretuan, seguraski ongo dela jende asko pentsatzen zibismoaren legea adibidez, bai. ba, badela nola baiteko aurrera pausua, olako herrialdeak bezalakoak izateko. Bai, baina ez da, ez da, egia. Ez behintzat kontrol publikotik, eh? gero gizarte mailan badago eh, beste jarrera kultural bat, ez zaten gero una korrupziarekin, baina bueno, korrupziaren maila oso, eskasa, oso eskala bajoan neurtzen da. Ez, eh, ebaditzen den impostuen tasa praktikamente residuala, residuala dela. Baina edozein kasutan, eh, berezkotasun eta ezintasunen eh, jabetzatik eh, abiatzen da, ez imposizio, imposizio publikotik. Hau da, dagoen eh, bai politikagintzaren zein e, ardura publikoen zein instituzioen eh, izaera oso oso hurbila da eh, herritar urbilarekiko, eta horian oso modu modu argian ikusten da hau da egezurra da Hau da, gure kaleak garbitzeko obsesio konpultsibori en, ez daukaz zer Ez dugu progresoa eta ongizatea ekarriko, ez? Ez, eta, eta ziurrenikan galdetzen badiozu en Finlandiar, e, bat izango izu, haren, e, kontra doala. Ba, ez dakit zerbait gehiago esan nahi duzunan inguruan. Izan da, benetan interesgarria, <laughs> jakitea pixkat eh, Finlandiako Finlandiaren historio hori. Bueno, historia zen pixkat argazki, argazki bat ematea. Eta argazkian ikustea, ba, utxune eta, eta, eta diferentzia kontra esan asko daudela, ez? Es? Takit, anekdoten e, kasuan, ez? Lehenengo herrialdea ospatzen dute, zuke irudi klasik hori ez, eh, kromainon batena, ez, emakume bat hietatik tiratzen, ez? Zute, konkursu nazionale urtean behinea eh, emakumeak altxatzearena sorbaldaren gainean, ez? Atera dezakezun irudi topikoa da, ez, harri matxistak direla. Eta gero dala, ez, lehenengo herrialdea emakume bat ibozkezku bidea onartu zion, ez? Hortxe. Kontra esanaren motorea. <laughs> Ba, oier, mendikan hilabete batera gutxi gora bera, izango zaitugu berriz, baina nor bai e, Bruselan edo Europatik e, barne ibiliko zarela eta ez e, antxetan, pentsatzen dut. Ba, ikusiko dugu. ikusiko bai. dugu. <laughs> bueno, ba, mi esker, eh, beste bin ere gurekin egotagatik eta gai interesgarri hori kartzagatik. Zuei. Herriotsak. Herri mugimenduaren irratzaio. Ausu Mediak ekoiztutako emankizuna. Isilik batzuen eskubideak urratzen dituzte mundu zabalean. Amnesti Internazionalak zure beharra du. Isiltasuna hautsi. Pertsonak lagundu izenpetu iru ubebikoitza puntu magaton Etzaitez isildu Ba mundu hotxak saio honen amaierara iritsi gara Urrengo astean berriz ere ongo gerazuekin, e, ba beste gai askorekin Espero dut gustora egon zaretela saio hau entzuten Eskermila, bantxeta, txapa eta zintzilik irratitik entzun gaitu zuten guztioi eta urrengo aster arte. Ondo izan, aio!